Отразяването на войната с тази тема Френският институт днес вечерта отвя, отваря разговор с френската журналистка и писателка Ариан Шумен, която неодавна се завърна от Украина. Тя пише за вестник Люмонт, а срещата с нея е съвсем навременна преди прожекцията на документалния филм носител на Оскар 20 дни в Мариупол. Имаме шансът сега Ариан Шумен да е с слушателите на Хоризонт до обед. Благодарение на Френския институт за превода в ефир разчитаме на Здрава Стоева. Добър ден и на двете. Бонжур. Бонжур. Как вие, Ариан, виждате ролята на журналиста на място като Украина в момента? Ариан, как vous voyez ролята на журналиста journaliste sur un endroit comme l'Ukraine L'Ukraine, j'ai décidé d'y aller euh, quelques mois après le début de la guerre parce que c'est tout près de la France. Пре, реших да отида в Украина няколко месеца след началото на войната, защото е много близко до Франция. Et j'avais l'impression qu'il se passait près de chez nous une guerre telle que je l'avais lue dans mes livres d'histoire et que ce n'est pas possible, que c'était pas possible pour un journaliste de ne pas se rendre en Ukraine. Бях със чувството, че а, войната е много близко до нас и, и като чела книги по история, за мен беше задължение да отида и да видя какво се случва на място. Et puis il y a eu surtout une deuxième chose qui m'a motivée, Имаше и второ нещо, което много ме мотивира. c'est que j'ai très vite vu que c'était une guerre un peu différente de celle qu'on avait vécue. C'était aussi une guerre de l'information et de la désinformation. Et il m'a semblé très important de, de, me, de m'y rendre. Това, което също ме заинтригува, именно, че това е една различна война и това е една война на дезинформация и информация. Нека да припомним началото и да влезем с минута и 50 секунди в атмосферата на документалния филм 20 дни в Мариупол, който получи и Оскар за документален филм. Преди да попитам Ариан Шумен, френската журналистка от Люмонт, какво се промени от началото на войната през 2022 до сега, в третата година, за нея самата и за френското общество. Someone once told me Wars don't start with explosions. They start with silence. Преди време някой ми каза, войните не започват с експлозии, те започват с тишина, с мълчание. Виждат се танкове с надпис буквата Z. Мариупол е блокиран от всякъде. Войната започна и ние трябва да разкажем нейните истории. Хорошо, тут есть Снимайте. Не спирайте да снимаме. Истории, които е мъчително да гледаме, но не трябва да спираме да го правим. От хирургическия блок на болницата в Мариупол изнасят тела. Защо се безпокоиш? Не искам да умра, отговаря дете на около 6 годинки. Ако светът види какво се е случило в Мариупол, това поне до някъде ще придаде смисъл на този ужас. brain will desperately want to forget all this. the camera will not let it happen. Умът ми отчаяно ще иска да забрави всичко, което видяха очите ми, но камерата няма да го позволи. Филмът на украинските журналисти Мстислав Чернов и Евгений Малолетка е носител на трите най-големи в света на документалното кино награди. А, Оскар за 2024 за най-добър пълнометражен документален филм, Бафта 2024 за най-добър документален филм и Сънданс 2023 награда на публиката в секцията Световно документално кино. Връщаме се към френската журналистика журналистка на вестник Люмонт. В студиото Ариан Шумен, а, буквално преди две седмици на терен в Украина. Какво се промени от началото до днес през вашите очи, Ариан? Comment la situation a changé à travers vos yeux dès le début de la guerre et maintenant Au début de la guerre, d'abord, il faut qu'on se souvienne que quelques jours avant le 24 février 2022, personne n'y croyait. Трябва да напомним, че само няколко дни преди началото на войната никой не вярваше, че тя ще се случи. Hormis peut-être les Américains et les Anglais, tout le monde disait non, mais on a l'habitude, c'est Poutine qui fait des provocations, mais personne ne croyait qu'il allait envahir l'Ukraine. Извън англичаните, американците, никой не вярваше, че, че, че тя ще се случи. Et, si, et Mariupol est intéressante en ce sens-là, c'est que c'est la première fois qu'on découvre euh, que tout d'un coup, euh, Moscou est capable de prendre une ville hein, et de la pilonner. Мариупол е именно интересен, защото за първи път се вижда как Москва може да вземе, да превземе един град. Et, et, ce film est d'ailleurs passionnant parce qu'il n'y a que deux journalistes ukrainiens qui sont restés dans la ville. D'ailleurs, pendant longtemps, on a cru qu'ils étaient morts. Този филм е изключително вълнуващ, защото отразява историята на двама журналисти, които са те единствени там, които отразяват града. Et c'est un film qui est filmé de manière très sautante. L'image saute. Това е един филм, в който картините изкачат. Les journalistes courent. Les journalistes тичат. Ils vivent la même vie que cette vie terrorisée des habitants de Mariupol. Il y a des morts partout, ils enjambent les cadavres. Uh, има смърт навсякъде, те прескачат тела, трубове. juste à la fin, ils réussissent, ils réussissent à partir et ils veulent partir parce qu'ils savent qu'ils ont des images qu'il faut montrer au monde entier. В началото, в накрая успяват да избягат, но те са със съзнанието, че трябва да покажат картини от това, което се случва. Et sur Mariupol, beaucoup de gens ont parlé et beaucoup de gens mettaient en doute un peu la version euh, ukrainienne. Много хора говореха за Мариупол и дори поставяха под съмнение украинската гледна точка. On disait mais non, ces femmes, la maternité de Mariupol n'a pas été bombardée. Не, а, АГ отделението в Мариупол не е бомбардирано. Et là, eux, ils sont là, devant la maternité, et ils nous montrent les images. Et И c'est pour ça que ce film important. И ето те са тук, именно пред, в АГ отделението и показват тези картини. Ето защо, ето защо този филм е толкова важен. Добре, те са украинци, те са там на място. Вие сте французойка, която отива, не боравите с а, видеообрази. Вие пишете. Чувствате ли се в по-непривилегирована позиция от украинските ви колеги? И как виждате вашата специфична мисия? comment vous voyez votre mission spécifique Alors, par exemple, j'étais à Odessa au mois de février. Hein. Et j'étais dans l'école euh, de marine d'Odessa, qui est une sorte de légende. Il y avait des jeunes étudiants et des jeunes étudiantes. Hein. Et euh, je discutais avec elle et je voulais faire euh, qu'elle me raconte pourquoi elle voulait faire absolument la marine. и, и говорих а, с тях защо искат да направят а, а, ламарин. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que les quatre jeunes filles auxquelles je parlais, и си дадох сметка четирите момичета, на които говорех, elles venaient de Mariupol. Те идваха от Мариупол. Et ce qu'elles m'ont raconté, и това, което те ми разказаха, c'est ce que j'ai vu dans le film. Именно това, което видях във филма. Et cette interview était lunaire parce que Elle pleurait, je pleurais. Това, това, това, интер, това интервю беше много емоционално, защото те плачеха, аз плачех. И leur mot me faisait penser évidemment au film parce qu'elles habitaient autour du théâtre. А, те, техните, те, техните думи ме разплакваха, защото именно те живеха, те са живяли на място там. Et à la fin, elles m'ont dit on est contente maintenant, on est contente, on a réussi à quitter Mariupol, on est à Odessa. Ние сме щастливи, защото успяхме да напуснем Мариупол и сега сме в Одеса. Et le soir du jour où elles m'ont dit ça, и вечерта, в който те ми казаха това, il y a des, un drone qui est tombé sur un immeuble. И имаше един дрон, който удари една сграда. Plus de 13 morts, dont deux bébés. Повече от 13 починали, от които две деца, две бебета. Et trois jours plus tard, euh, le président Zelensky s'est rendu à Odessa. И три дни по-късно президентът Зеленски отиде в Одеса. Et un missile est tombé à à peu près 200 mètres de и lui. една ракета е падна на 200 метра от него. Et depuis, j'ai dans la tête ces phrases de ces quatre jeunes filles qui venaient de Mariupol. И от тогава в ума си пазя думите на тези четири момичета от Мариупол. Et qui me disaient on a de la chance d'être à Odessa et ça me donne des frissons. И а, те, те, те, те казват, имахме шанса да, да, да бъдем в Одеса, но това ми, това ме, това ме ми създават... А, настръхвам mm-hmm. от думите. Сега, какво мислите, Ариан, за клишето, че истината първа умира по време на война, защото понякога тази мъдрост се използва като инструмент срещу фактите? Какво ce que Ариан, sur la pensée че pendant la guerre, la, la, la vérité meurt la première et cette, cette le... la guerre, je veux dire, contre... C'est tout à fait juste. Много е точна тази фраза. La vérité meurt la première et je vais vous donner un autre exemple. А, именно истината умира първа. Ще ви дам още един пример. Au mois de février, j'étais aussi à Kharkiv. А, през февруари бях също в Храков. Kharkiv, c'est la deuxième ville d'Ukraine. Храков е втория най-голям град на Украина. Elle est à 30 km de la frontière russe. Той е на 30 км от руската граница. И les, habitants de Kharkiv arrivent à trouver un peu d'humour. И жителите на Храков, на Храков намират малко хумор. Pour dire, de toute façon, quand tu entends la sirène, pour te dire de descendre dans la cave, en fait, le missile est déjà tombé parce que c'est tout près de la Russie. Когато чум вече сирената, че има атака, тя вече атаката се случила, ракетата е паднала. Et j'avais pris rendez-vous avec le maire de Kharkiv et je m'attendais à aller à la mairie. Срещнах се с кмета на Храков и исках да отида и в кметството. Et en fait, la mairie, elle a été bombardée, donc le maire de Kharkiv, il se cache. И всъщност кметството беше бомбардирано и кмета на града се крие. Il change de bureau tous les 15 jours. Всеки 15 дни той си сменя офиса Et là, je l'avais devant moi, il était fatigué, les cheveux blancs, и го видях пред мен, изморен, с бели коси. et il me dit, vous savez, on est passé dans une deuxième phase de la guerre. И знаете ли, ние вече започнахме, преминахме в една втора фаза на войната. Tous les jours, les Russes, sur leur chaîne Telegram, expliquent que j'ai quitté la ville, que je suis mort, Вси- Всеки ден руснаците обясняват на, в т- техния канал в, к- в, а, Телеграм, Социалните че съм мрежи. загинал, че, че ме няма. <laughs> Que Kharkiv est tombé. Че Храков е паднал il, и е превзет. Des fausses images, Те съ, създават фалшиви снимки. donc tous les jours, comme Zelensky dit-il, je suis obligé de me montrer. И именно както казва Зеленски, всеки ден съм задължен да се показвам. Pour expliquer que non, je suis là et que je tiens bon et que la ville tient bon. И да кажа, че съм тук, градът е наш и че всичко е под че сме, че сме, ние сме тук. Et donc il m'a dit, aussi grave que, ce que, que les missiles et les drones qui nous tombent dessus, eh bien il y a cette guerre de la désinformation. Освен войната и ракетите, които паднат, също толкова страшно е войната на дезинформация, която тече паралелно. Вие влизате ли в спор с хора, които са подвластни на проруската, прокремълската е, версия за случващото се? Avec des gens qui sont à côté de, de la version pro-Kremlin de, de ce qui se passe en, en Ukraine. Non, euh, dans l'est de l'Ukraine, il y a des gens qui restent silencieux. В източна Украина остават хора, остават хора, които са мълчаливи. mais euh, c'est ça qui a été la découverte pour l'Occident et pour le monde entier И le това 24 беше février откритието, 2022. и това е откритието именно на Западна Европа и на, на 24 февруари. C'est que beaucoup n'avaient pas compris que l'Ukraine avait fait nation. И това, което те бяха разбрали, че а, Украина е нация. Et, et- et en ce sens, la posture de Zelensky qui dit, alors que tout le monde lui propose de quitter son pays, И в този смисъл, когато много хора предлагат на Зеленски да напусне страната, et il reste. той остава. И pourtant, euh, Zelensky, c'est un russophone. И, и освен това, Зеленски говори руски. On a, il a appris l'ukrainien au moment de se présenter à la présidentielle de 2019. Той е научи украински, когато се е представил за президентската кампания през 2019 година. Et pourtant, il est à 100% ukrainien. И той в същото време е 100% украинец. Il incarne cette résistance ukrainienne. Той, той а, въплащава тази, а, тази резистентност на, на Украина. И c'est ce que beaucoup de gens ont du mal à, à, comprendre et c'est peut-être d'ailleurs ce que Poutine n'a pas vu. И това именно нещо, което може би Путин още не, не е видял. Вие мислите ли, че журналистиката има шанс срещу пропагандата в условията на поляризация? Est-ce que vous, vous croyez que le journalisme a la force contre la propagande? C'est de plus en plus difficile. Все по-трудно е. Mais c'est pour ça qu'il faut se battre. Е, именно за това трябва да се борим. Moi, je, je, je filme pas comme dans 20, dans 20 jours à Mariupol, comme vous l'avez dit. Аз не снимам, както вие казахте, както екипа на 20 дни в Мариупол. Donc j'essaye de faire des reportages ultra précis, Именно за това се старая да правя изключително точни репортажи avec 1000 détails. с м, хиляди детайли в тях. Par exemple, je me souviens qu'un obus était tombé sur un village Аз си, а, си спомням, че една а, ракета е паднала върху едно село, а, върху един град, pendant que- le premier repas de deuil depuis le début de la guerre. по време на първата панахида на скръп от началото на войната. 59 morts. 59 починали. Le cimetière n'était pas assez grand pour accueillir tout le monde. Г- Гробището не беше достатъчно голямо, за да се погребат а, телата. Donc j'ai passé 4 jours entiers dans ce village Прекарах 4 дни цели в това село et j'ai reconstitué toute la journée du missile. и възстанових целият ден по пътя на бомбардиране Essayez de raconter d'ailleurs que si ce missile était tombé sur ce repas, и се опитах да, да разкажа, че ако тази ракета беше паднала точно върху този, това, този обяд, това, c'est parce qu'il y avait eu deux délateurs dans le village. имаше, защото има две отклонения в, а, в селото. Et je pense que c'est avec la précision ou en prenant des risques comme les journalistes qui ont filmé ce film. Именно с точността, с която журналистите поемат риска да снимат. Qu'on peut se battre contre euh, la propagande et ceux qui ne font можем... que parler sur les plateaux. И именно можем да се борим срещу пропагандата, разлика от тези, които са в студията и просто говорят. Сега, Имате вестник Люмон зад гърба си. Сблъсквате ли се обаче с неизбежния момент на умората от войната? Est-ce que vous avez un conflit, euh, une attache avec déjà la fatigue de la guerre? Примерно, вашият материал от Украина да изчака, защото има по-важни сюжети. Фермерските протести, например, или нещо подобно. Или Люмонт стои в темата и зад репортера си на място в Украина. Alors nous sommes au moins 4 ou 5 reporters allés régulièrement en Ukraine. Ние сме четирима, петима репортери, които редовно ходят в Украина. On a tout on a tout de suite décidé de faire une énorme couverture. Веднага решихме, че ще направим голямо покритие. Et euh, on est très étonné de voir l'appétit des lecteurs pour cette guerre. И сме много, много сме любопитни да виждам апетита на читателите за тази война. Qui est par exemple beaucoup plus importante, euh, ne me demandez pas pourquoi, que pour le conflit israélo-palestinien. Който е много по-голям в сравнение с конфликта в Израел в момента. Имате предвид интереса към темата. L'intérêt autour du sujet. Oui, beaucoup да. plus grande et nous avons d'ailleurs un fil d'information continue sur la guerre en Ukraine. И ние имаме не постоянен поток от информация за войната в Украина. c'est l'éternelle loi euh, des guerres. Plus la guerre est, est proche, plus elle se passe entre des gens qui vous ressemblent. това е именно въпроса за закона на войната. Колкото войната е по-близко до вас, толкова, по толкова повече темата ви е близка. Плюен интерес. И има по-голям интерес към нея. Сега, коя е основната дилема пред един репортер в условията на война? Примерно, бихте ли euh, минали физически от другата страна в окупационните зони, в окупираните зони? Est-ce que vous, vous, avez la marge d'aller sur place, sur terrain, où sont les, les lieux occupés déjà А ако трябва Криза. да получите акредитация от si окупационните власти, например? par les, les pouvoirs uh, occupants. Alors moi, j'ai jamais été sur la ligne de front, sauf une fois. Аз не съм била никога на фронтовата линия. Je suis pas ce qu'on appelle une reporter de guerre. Pardon, je ne suis pas ce qu'on appelle une reporter de guerre. това, което се казва репортер на военен, военен корреспондент. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de, de raconter aussi bien euh, la désinformation, la vie quotidienne, des histoires concrètes. За мен това, което ме вълнува е да разказвам конкретни истории, дезинформацията и това, което се случва. Elle est incarnée, en fait, la guerre à travers des, des, des histoires. Да включа, да преразсъздам войната чрез истории. Et je pense que ça ressemble un peu à la communication du président Zelensky. Et les Ukrainiens, enfin l'administration ukrainienne, et rend les choses faciles pour les journalistes. създават улесняват работата на журналистите. Parfois je me dis c'est plus facile de travailler en Ukraine en guerre qu'en France. <laughs> Смятам, че дори е по-лесно да работиш в условията на война в Украина понякога, отколкото във Франция. Ils ont cette intelligence. Имат тази интелигентност. Сега, на какъв въпрос за Украина и войната, която Русия води срещу суверенната си съседка, все още търсите отговор? Това ще е последният ми въпрос. Е, ма dernière question, c'est une réponse. Quelle est la question que l'Ukraine cherche contre la Russie dans, cette, dans ce contexte de guerre Quelle est votre question dans le contexte de guerre que vous n'avez pas encore trouvé une réponse dans le euh, contexte de la guerre Quand euh, les Ukrainiens me disent, quand vous êtes à Paris, dites qu'il nous faut Euh, des choses pour nous protéger des missiles. Je ne sais euh, pas quoi leur répondre. Когато съм на място и украинците ми казват идете в Париж и, им кажете, че имаме нужда от средства, с които да се защитим от атаката, не знам какво да им отговоря. Благодаря ви. Ариан Шумен, френска писателка, журналистка, която предава за вестник Люмонт от Украина. Благодаря и за превода на Здрава Стоева и на Френския институт за шанса да представим по този начин събитието, което тази вечер е с вход свободен, но вече с изчерпани места за залата. Благодаря Мерси.